Book 2 78 78 Sıfatlar 1 As-sıfat 1 Yaşlı bir kadın İmra'atun acuz Şişman bir kadın. İmra'atun bedine. Meraklı bir kadın. İmra'atun fuzuliye. Yeni bir araba. Seyyaratun cedide. Hızlı bir araba. Seyyaratun seri'a. Rahat bir araba. سيارة مريحة مافي بير ألبيسة ثوب أزرق كرمز بير ألبيسة ثوب أحمر يشيل بير ألبيسة ثوب أخضر سياح بير شانتا. حقيبة سوداء Kahverengi bir çanta. Hakibetun bunniye. Beyaz bir çanta. Hakibetun beyza. Cana yakın insanlar. Unasun lutafa. Kibar insanlar. Unasun muhazzabun. İlginç insanlar. أناس جذابون Sevimli çocuklar. أطفال لطفاء Küstah çocuklar. أطفال وقحون Uslu çocuklar. أطفال مطيعون kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www.book2.de'yi ziyaret edin.